Өнөөдөр Father Hoja ханавчтай байна. Тэгээд намайг дуудсан, миса хийгэрэй гэж хэлсэн. Тэгээд би эндэрсэн. Зүгээр өнөөдөр бас Том Баяр Божега э, би нар сонсон. Тэгээд Есүсийн баярын өдөр Божега. Өнгөрсөн 7 хоног би нар Том Баяруудыг бас тэмдэглэсэн. Э, та санджана өдөрсөн өдрийн Есүсийн төрсөн өдрийн баяр. Эний дараа бас Ариун гэр бүлийн баяр. Тэгээд дахиад их э, Тэнгэр бурханы их Мариагийн баяр болсон. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног илэрэлтийн Есүсийн илэрэлтийн баяр болсон. Харин энэ баярт би нар Есүс э, хүүхэд э, харсан. Тэр өдөр жахан жижиг хүүхэд байсан. Харин өнөөдөр Есүс том хүн болсон. Тэгээд тэр өдрөөс өнөөдөр хүртэл Есүс юу хийснийг бид нар сайн мэдэж болохгүй. Элдад юуч бичээгүй. Гүчин жилийн турш Есүс Назарад амьдардаг байсан. Харин тэр хугацаанд юу хийснийг бид нар сайн мэдгүй. Магадгүй элдал бичсэн хүмүүс энэ тухай сонирхгүй байсан. Харин магадгүй түүний тусны өдрийн тухай юм бичсэн бас дараа түүний нитин амьдралын тухай юм бичсэн. Харимагийн назарад амьдардаг байсан тэгээд ирвид түүний аав мужаан байсан тэгээд Йозефт бас тусланч өгүүлжсэн ор Мариад бас тусланч өгүүлжсэн бинарсан мэдгүй. Харин тэгээд өнөөдөр Есүс гочин настэй болоод ингээд э, Bible суусан хүмүүс би нар тэлбэр тэлбэр байгаа тэгээд анхны вилажиргахиса инюэ Йохани хүртэж Йоханаас баптизм хүртээсэн. Энэ ямар утгатай вэ? Би нар Йохани э, баптизмын тухай юм мэдсэн. Йохани баптизм ямар баптизм байсан бэ? гимшлийн батис байсан. Йохан энэ дэлхийд ирээд э, ингээд хэлжсэн гимшицгээ тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж байла. Яг түүний түхээс тэр юм хүмүүс юм хэлжсэн. Тэгээд Йоханы баптизм гимтлийн э, баптизм байсан. Хүмүүс түн рүү яваад тэгээд э, Jordan Gold очоод юу хийжсэн жахан нүглэ огад жесэн би нүгэлтэй хүм тэгээд одоо энэ өдрөөс хойш сайн амьдралаараа амьдрмаар байна гэж э, хэлжсэн харин Есүс бас Йохан руу явсан бас Йоханнас баптизм авсан энэ ямар тахтав яг Есүс э, нүгэлгүй байсан Тэгээд энэ баптизмыг хэрэггүй байсан. Тийм учраас яагаад авсан бэ? Тэгээд Есүс голд очоод энэ Гордан э, Йордан голд очоод тэгээд тэнгэрээс бас уг гарсан ингээд хэлсэн им бол миний херт хүү гэж хэлсэн. Түнд миний талал орсдог гэж гих догарлаа гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс тэр өдөр аймар чухал өдөр байсан. Яг л тэр өдөр Бурхан түүнийг зориулсан. Бурхан түүнийг адисасан. Аймар чухал юм. Есүс Йохани баптизм хийрэггүй байсан. Харин тэр өдөр жахан анхны нийтийн түүний нийтийн амьдралын өдөр байсан. Тэр өдрөөс хойш Есүс юу хийх хэрэгтэй гэж сан мэдсэн. Тэгэхэд энэ өдрөөс хойш Есүс зөвл яун. Тэгээд тэн гочин толгой хоног үлдэн. Тэн залбираад тэгээд тэндээс гараад Назарат очно. Тэн бас түүний юу гэдэг ажилын төлөвлөгөө илэрхийлсэн. Би яагаад энэ дэлхийд ирсэн бэ? Юу хийхээр энэ дэлхийд ирсэн бэ? Тэр өдрүүд өдрүүдээс хойш жахан ийшээ тийшээ яваад э, бурханы ханчлалын тухай юм зааж өгүүлжсэн. Бас гэхэм гэхэмшиг юм а э, бүтээжсэн. Тэгээд тэр өдөр э, Есүс жахан хамгийн чухал өдөр. Яг гэвэл тэр өдөр тэнгэрээс бас Ариун сүнс ирсэн түн дээр ирсэн бас бурхан түүний зориулсан та миний херт хүү гэж хэлсэн тэгээд нэрэ Есүс юу хийх хэрэгтэй энэ өдрөөс хойш сайн мэдсэн сайн мэдсэн тэгээд хандус нара би нарын дундас зөндөө хүмүүс бас baptism hurtesen. Hiden gelino mun bisen mit qui, bi jaran garui, gelino mun baptism hurtesen. Tanar magui, guru, duru, tau, aron, gelino mun. Tiro durt, burhan, binarintuhe adi hanug ilsen. Ta mini hert hu gitsilsen. Ha? Та миний хайрт хүү. Бас тэр өдөр би нарын дээр ариун сүнс ирсэн. Тэр өдөр нэрэ би на бурханы хүүд болсон. Тэр өдөр нэрэ Есүсийн найзууд болсон. Тимотерас тэр өдөр би нарт бас чохал өдөр байсан. Эймаронсгэ өдөр байсан. Тэгэхэд тэр өдрөөс хойш Есүс үрийг авсан. Зохирилог авсан. Тэр өдөр бас би нар үрийг авсан. Би нар бас зохирилог авсан. Энэ зохирилог юу вэ? Энэ дотор гүрэн дүрв агуулаг бэга нэг дүгээр бурханы хөөхөд шиг амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд бурханы хөөхөд яаж амьдрах вэ? Бурханы хүүд энэ дэлхийд амьдардаг бас босод хүмүүс ягатэ байхгүй. Аа ягадын ажил хийжээга ягадын замара явдаг ягадын юм магви хийдэг. Харин доктор ор санаа, ор бодол, ор хүсэл байгаа. Энэ чухал юм. Хоёрдугаартан бас тэр өдөрт Есүс юу гэдэг үрийг авсан mission außen. Тэр өдрөөс хойш ийш тийшээ яваад Бурханы ханчлалын түхээ юм зааж өгч байсан. Тэр өдөр бас би нар а орин а ургийг авсан. Бурхан би нарыг дуудсан, би нарын адисласан, бас би нарыг явуулсан. Тэгвэл яваарэ. А та ариун сүнс авсан. Та миний хүү болсон. Тэгээд э, бурханы ханцлалын тухай юм а зааж өгөөрэй. Яаж би нар магадгүй юу э, замда юуч хэвдэггүй хари амдралаара энэ тухай юм босод хүмүүс үзүүлж болно. Тийм учраас ахан дуснара тэр өдөр Есүст бас э, том өдөр байсан. Тэр өдрөөс хойш Есүс нитин амьдралаар амьдардаг байсан. Би нар бас батисмо авсан өдөр бас том юм болсон. Би нарын тухай Тэнгэр бурхан Адихан үгийсэн. Та миний хэрт хүү. А би нүгэлтэй хүн би захан охантэй хүн биш. А би баян хүн биш. Хамаагүй יש бурхан ингэж хийсэн та миний хайрт хүү болсон. Тийм учраас тэр өдрөөс хойш би нар бас тэр жаахан ажил авсан бурханаас та миний хүү шиг амьдрах амьдраарэ. Та мишн мишнари шиг амьдрах хэрэгтэй. Тийм учраас өдрийн өдөрт ахын дуснараа Есүсийн батисмын тухайбинар бодож болон харин бас орцдын батисмын тухай бинар бодож болон тэр өдрөөс хойш миний амьдрал яаж болсон бэ? Тэр өдрөөс хойш нэрэ би мишнери болсон босно ор би ор хүнээс эддаг. Тэгээд магадгүй миний бишрэл гилээ босат хүмүүс үзүүлдэггүй яг гэвэл хүнээс эдэг хандуснара энэ өдрүүд бинар энэ түхэ бодож болон бас бурханд залбирч болон магагүй хогасан өдрүүдэд захан сэн амдрал харам дардаггүй тэгээд түнэс ошул гоч болон бас тэхиад түнэс адислал түүний ухаан, түүний зориг авч болно.